yurmeende e fuɗɗoode aduna allah tagi ko adama e hawa e on sahaa eɓe ɓadino allah no feewi allah ina yinnooɓe ina horsinnooɓe haa halfiniɓe kala ko tagno e aduna allah ina teddinnooɓe allah wondunoo koye maɓɓe allah tagi ñambaani baylos ina taga ñambat nde allah tagi windere mum nde fof haa gasi allah wi'i tagen neɗɗo mbaɗen mo hono men nden o tagi adama e pundi o ƴeewi adama ina haani dañde mo wallodiri o tagi hawa mbele ina wona ballidiɗo makko hono jom suudu makko e goonga allah hokkino yimɓe teddungal e waktu adama e hawa gacce tuundi ɗum fof andanooka ngam ko ɓalli mehi ɓe mbannoo hello nayi ko noon allah tagirnoɓe ɓe gurno ko e dokke allah e nder weltare e wellitare ɗum fof e waadi noon allah rokkinoɓe kala belemma e nema fof no fotirno ha heddigiɗel gotel allah wi adama e hawa gure e leɗɗe gesa ba fof ha heddo e lekki hakkunde gesa ba fulɓe mbi so ɓiɗɗo fijinnaɗo mum andu dartani duwawu kono ɗin gilli ɗi allah rokki adama e hawa yonani adama e hawa lundi haala allah ka allah mettin e ko ɓe cali haala mum ɓe keɗi haala seyɗani allah mettinani ɓe ɗum laati bonande fulɓe mbi so baba wi ɓiɗɗo wat ɓiɗɗo wi mi waɗani baba mettinat hello joyi ɓe lundima haala allah gite maɓɓe perti ɓe gandi ko ɓe boliɓe fulɓe mbi barke nandi e bamun hoolaare gilli allah ina mawnuno e adama e hawa ha allah resniɓe kala ko tagno adama e hawa bonni hoolaare lundi haala allah allah taƴiɓe ittiɓe belema mo wannoɓe o ittiɓe nokku mum ciniɗo sabu allah ko ciniɗo ko adama hawa lundi haala allah ka addi taƴodiral hakkunde maɓɓe e allah ko ɗum woni bakkat bakkat ko kala ko yadani e yidde allah bele wona ko nagge duri ko ɗum ɓiyum muynata lella diwata ɓiyum sora hello jeegom nden noon tawde koen iwdi adama e hawa nyawmoɓe keɓi walla bakka dewɗe maɓɓe o woppani en fulɓe mbi hulde gacce ɓuri hulde maayde sabu maayde alaa e jaasre holko kulirten gacce haa keɓen weldidde e joomiraaɗo joomi men joomiraaɗo jaɓataa teddinde en sabu bakkaat ndeen noon feere hulde bakkaat mbele heɓta jokkondiral e allah ko qirlitaade waaccoo hoore mum tawde en nganndi luundaade ina fawa en bakkaat kala jaɓɗo qirlitaade bonande mum ruttirewi yidde allah nde on fotaani hulde maayde ndeke noon aan kulɗo maayde ndartu danndoore hello jeeɗiɗi fulɓe mbi'i gaccungol tirataa gacce adama e hawa keɓiino weltaare nema wurde e weltaare sabu ngura gasii alaano liyam ŋakki ɗum fof adama anndaano ɓen geɗe fof e kala muuyango ɓe poti jogaade alla koko fewji ina ɓadini ɓe teddungal ina wonno hakkunde maɓɓe allah ngal teddungal boni haa ina buujito kono mbele allah ina woppa ɓe melew tawde tan ɓe luhdima ɗum jinnaɗo ko yoori ɓernde ko fof haa naani weddade ɓiyum batte ɓiɗɗo o waɗi ko boni so ɗum waɗi ma bo nande yaaj seyɗane daña sagu mum hello jeetati ciftore ko seyɗane aduno lural hakkunde adama e jom suudu mum e allah tei ko on seyɗane kadi wondi e men ha hande hay kanko seyɗane ko dow o wonno koye nema mawɗo allah wannomo allah rokkinomo darja kon darja dey murtinomo ha o jeɗiti allah nder gacce keɓi seyɗani wutte laaɓɗo mo allah ɓurnomo allah icci on wutte weddi seyɗani les bele yalta e nokku mum ceniɗo o seyɗani mettini heddi ina ndara fedde o fuɗɗori ko adama e hawa hol feere jogiɗa ane hoorema so goto e ɓesgu ma wo fi lawol bele wona a haalat so nanani jagga piya hello jeenayi ngal gollal woni kuugal caggal ngal kuugal mbele foti wonde hakkunde mon ko tikkere walla ngañgu haa abada alaa hol feere caggal kuugal ngal ko welnaade cukalel ngel haa hakkille mum arta kollaangel feere no ngel foti wuurude aadama hawaane ko noon hakkunde mumen e allah wayi nde ɓe luundi haala allah nde gite maɓɓe peeri ɓe nganndi ko ɓe ɓalli ɓoli nden ɓe nani teppe ɓe ɓoli berfetti leɗɗe ko ɓe cuurdi terɗe maɓɓe kono nden feere nde ɓen jogii alaa ko gaynata heen allah joomiraaɗo yesɗintinii gilli mum e maɓɓe joomiraaɗo ne anndi neɗɗo ko tagoore mum saabi o fewnani ɓe comti guri hello sappo en guri ummi koye kulloñ mayno kon caggal nde adama e hawa bakkudini jomiraɗo ko jom peewal jom jurum nde jomiraɗo liɓi ñawore e adama e hawa o fawi ɓe kuugal ngal kuugal saabi ɗum ko bakkar mo ɓe mbaɗi o kon bakkar kadi woni momen hannde mbele ɗen jogii safara bakkar men ma wor wiɓe miɗo juula woda wiɓe miɗo hoora ɓe mbiya nyande fof walla aset fof miɗo hirsa ngaari mi waɗa sadak walla juma miɗo defa nyiri mi sakko walla julde fof miɗo waɗa kaɓɓe kaalis miɗo hokka yimɓe ɗe geɗe fof ina mbeli yiide ina mbeli nande hello sappo ego kono mbele gollowo ɗen geɗe on mbele omo laaɓi cer mbele geɗe ɗe ina laaɓi ko laaɓi ummoto ko to allah allah neldi en ko laaɓi ko alda e tundi allah neldi en sadak timmuɗo mo ala ella allah neldi en ko isa beele wona laawol men faade e makko beele isa ina wona maande gurtingol gille e cehilagal gila e fuɗɗode ngal fulɓe mbi jeyi gacce ko tawaɗo e winde en keɓi andude hayso seeɗa e fuɗɗode aduna no wano fulɓe mbi jeyi gacce ko tawaɗo e winde ko tindol comgol maana eɗen gandi maɓiraɓe men adama e hawa fodde duuɓi kewɗi na ɓili hakkunde men e maɓɓe kono ko fotino gabbel ceenal serdani en e maɓɓe to bange bonande nde ɓe banno hono bakkat o hello sappo e ɗiɗi e ballal allah jokkondiral waɗi caggal nde allah holli ɓe bonande maɓɓe enen fof en keɓi hejje e belditall ngal e barke gilli allah jogii e men ko ɗin kadi woni ɗi poɗɗen reende e siftorde sadak mo allah waɗi finnde jokkondiral men e mum nden noon enen ne miijoɗen hakkunde men e ɓesnguuji garoyooji feere no keɓirta yaafuya allah allah hokki en yidde haa timmi nde o wi'i iisaa aan ko a ɓiyam mo korsinmi ko aan kadi ferantami laawol ngol tawde kadi eɗen nganndi rewde allah ko qirlitaade bonande mum waɗa yiɗde allah nde ɗofto konngol allah en keɓi laawol hello sappo e tati gollal men ko yo en janngin kala mo heɓaani on kabaaru haa yettoy e ɓesnguji men mbele ɓeenne ina janngina ɓesnguji mumen saabi iisaa almasiihu cuɓaaɗo allah o wi'i njehe mbatton leƴƴi ɗi fof almuɓɓe am ko saabi sabu laawol dandore fof alaa sowona e makko ngam ko kanko rokki en yarlitaare makko mbele keɓen jokkondiral belngal e allah ko ƴiiƴam isaa rufi batte bonandeeji men ko isaa allah neli mbele ɗowa en e peewal mum ngal ko isaa allah huutori yo won sabaabu ittude en e maccungaagu bakkat ndewneli isaa isaa ari ko ina laaɓi cer o ari ko tuundi alaa e makko kanko mo tuundi alaa o o ari rondaade tuundi men o watti ɗum e hoore makko ngam hollude en gilli baaba o jogii e men ɗi hello sappo e nayi saabi o wi'i ngare e am onon ronndiiɓe dongle tedduɗe mi rokka on foftere ɗum teeŋtini allah ina yiɗi en nde rokki en isa cuɓaɗo makko yo o won sababu dandore men nden non enen fof haa e ɓesnguji men garoyoji ko fayi laawol men dandore ko isa ngam ko isa tan woni mo alda e bakkat jogiɗo bakkat ina woƴa hoore mum wawa rondade ko goɗɗo fulɓe mbi woji ɓutaɗo ko dolde isa ko allah suɓi ɗum yo o ar o laato sadak mo ala ella ko ɗum saabi o jaɓi yarde mette nde o feŋa comci makko cindodira juuɗe makko peŋa ɗum fof sabi bakar mo mbaɗɗen o hello sappo e joyi ɗen lefte ɗe o yari ko ɗen wonnoɗe podanano ɗen ko o bakkat dey woni maayde nde kulɗen nde nden ne dey so tawi eɗen gonɗini ko allah haali ko wande ko isa o suɓi ko isa woni kongol ngol ko isa woni laawol peewal ngol ko isa woni fuɗɗoode woni wortorde woni peewɗo timmuɗo njurumdeero danndoowo ruuhu allah no qur'aana wiiri ɗe inɗe cuɓaaɗe fof ko isa heeroriiɗe ko ɗum saabi en potaani hulde maayde poɗɗen ko hulde bakkaat sabu aan gonɗinɗo konngol allah ngol isa maayaniima han kadi a hulaani maayde hulhade ma ruttade e bakkar sabu a heɓi bawɗe allah hello sappoyi e jeegom a yi no isa foliri mayde kadi isa wurti hakkunde mayɓe isa selini nyawɓe inde mum isa wurtini mayɓe e dokke fof ɗe mbaɗɗen garawol ala fof nulaɗo keɓɗoɗe gila nuhu ha wortorde bawɗe dokke isa gasata ko ɓuri laabde sellude yaajje ko e deftere ina wi'e linjila tawete fulɓe mbi so gacce natti ko wurdete weɓat e mbele so neɗɗo wondi e gacci na fewnito baɗɗo ko boni fewnitako sabu ɓernde mum deƴata waktu fof ina hula hade ñawore rewde e mum kuugal cattungal fawe e mum ko noon bakkodinɗo ne wayi ɗo bakkodinɗo jooɗi fof wonata koye wiide min so allah wallanimi ko jange paami hella sappo e jeeɗiɗi ko gilli allah addiri ballal nde o neldi isa bele fayre ina gasa moni kala welto wuura ɗum noon min e ma e enen gonɗinɓe isa isa momti gacce men en keɓi gurdam ɗam alda e fayre sabu en jaɓi isa mayani en fulɓe mbi jaabiɗo gomɗo holli ɗum ko laawol e goonga allah ina yiɗi en nde o suɓi en e nder tagore makko fof no fotirno enen fof e bonde anniyaji golle allah ina jokki e hollude en yidde kadi omo jokki e aadiyankagal makko ngal o fonno gila e nuhu yimɓe salinoɓe gila e jamanu nuhu ɓe ha hande hono maɓɓe ina jibine kono allah teftaaki golle maɓɓe e salaare maɓɓe sabu won aadi o fodno hello sappo e jeetati sona ɗum allah ina jogii baawɗe halkude fof e majande yitere hono no o waɗirno e jamaanu nuuhu nde o boomi salinooɓe e jamaanu nuuhu nden ko nuuhu e ko yamirno tan danno e musiiba ilam ɗuufam gilli allah ina mawni e men no feewi o neli e men isa yo arɗo amen itta en e niɓɓere sabu ko en wumɓe ngumdam men ina mawni sabu ha hande won e men donki famde maande nde allah hulli en nde nden maande ko isa isa ko timmuɗo timmal makko ko ala bakkat ko kanko woni sadak ummiɗo e allah mbele wona neɗɗo sakkortono ko ha riwta tundi basal ha tentina jokkondiral mum e allah nden noon yiɗa ko yo on sadaka won ceniɗo sabu allah ko ceniɗo te tundi yadata e ko seni hello sappo e jeenayi ndeko noon so en dañi ko seni ummorade ceniɗo golle gasi kadi yidde timmi fulɓe mbi mo ɓamti caggal faɓuru ko les fayti beele wona nyawɗo ina ndaara ɗo maayi rendina kakurteeji mum wiya ina safra nyawɓe dondiɗo fenande haa teddi e nyiŋooje daro wiya ina waajo e peewal wayɓe noon ko renteteeɓe kala keɓɗo hoolaare gonɗini konngol allah ngol qirliti e ɓernde mum e terɗe mum fof wonde jaɓi isa maayani ɗum yo rento gila ruttaki e tundi niɓɓere nde wonno nde so ɗum waɗi ma on dewɗo e ɓen dariɓe ina kaɓɓi ha yooɗi walla ina jooɗi e jonɗe towɗe tawa nder mumen ko tooke bowal mumen ko suukara jomum ma heɓ nde yiŋore mo ɓamti caggal faɓuru ko les fayti hello nogas isa ɓamti en e nder gilli mbele keɓen yurmeende ndaɗen e lebti jango fulɓe mbi ɗayɗo ɓen naani ɗamtindiɗo moƴƴere allah allah ko jom baawɗe ko jom yurmeende ko jom aadi allah ko peewɗo ko e peewal o tagi tagore makko allah ina yiɗi tagore mum haa teeŋti e neɗɗo ko ɗum woni yeru adama e hawa maamiraaɓe men adama e hawa ko e jam gonno e fuɗɗode ko seyɗaniriɓe maɓɓe ha ittiɓe jammo ɓe gonno o allah holli en laawol laawol ngol ko isa isa mo allah hutori yo won sadak timmuɗo ngam artirde jammo o waɗanno mamiraɓe men hellono gasgu bele ɗen poti ɗamtidade moƴƴere allah ala allah lelni sariyaji mum sariya o ko jamiroje ɗe o lelni ngam taftoɗen koye men nden noon min e ma walla enen fof hayso en mbari hoore walla ko en bonɓe hoto mbiyen tan janje men ko jayge eɗen mbawi hebde ballal yurmede isa so tawi en qirlitima en pawi hoolare men en ɗoftima isa e yidde mum allah ina welto e so neɗɗo waccima hoore mum wattaje hoore mum ko nimsidde geɗe bonɗe ɗe jadani e kongol allah ngol walla mbiyan sariya mo allah lelni o kala ko tunwi ummi koto seyɗani yo allah dandu ene bonande seyɗani hello nogasi ɗiɗi en ñagim allah yo rokki en hakkille ɓernde no polirɗen aduna sabu ko seyɗani jeyi yo allah ɗowru ene hakkillantagal mum yo ruhu allah o gollu e nder ɓerɗe men bele golle men ina laato ciniiɗe yo konngol makko ngol saro e leydi no ngol sarori e nokku makko ciniiɗo o ni baawɗe teddungal ngoodani allah fof ko isa almasihu wi'i walla waɗi woni ko e nder deftere makko wiyeteende linjiila so a janngi nde deftere ma ɓeydu faamamuya ma e ko faati e isa gila e kawis bawɗe gilli yurmede teddugal e kala ko allah haali